Но даването наистина е начина на живот, който отличава вяра. И а, просто си го отстоявам повече от всякога, защото разбрах нещо, че вярата не зависи от обстоятелствата, за да вярвам, че Бог е жив, нали? Нали? Така че ако ние продължаваме да вярваме, ние ще преживеем нашия жив Бог в действие. И тук, ако искате, мога да, да ви дам малко време за свидетелства а, понеже не сме се виждали, да, от една седмица, две, и може би някои от вас са преживяли на места на Бог живота си, Стефи, както винаги. <laughs> Заповядай. Здравейте! Искам да благодаря на всички, които са се застъпили за моето здраве <laughs> с нощи. От вчера сутринта бях в много тежко положение. В смисъл това вирус че такова летно, обаче, това вирус ще го прекарвам за 2-3 дни, почти всяко лято. Той път мина за по-малко от 24 часа. Благодаря на хората, които са застанали пред Бог заради мен. И благодаря на Бог за всичко, което направи тази година за мен. Просто от началото на годината до сега нещата върват по такъв как да ви кажа, неочакван за мен начин, чудесен начин. Просто всичко става <laughs> повече от моите очаквания. Който Е, супер, много се радвам. Кратко, точно е. А? Не, не, има, защото се записва. Ами аз мога да дам абсолютно същото свидетелство. В смисъл, че вчера бях с висока температура, бях много зле. До един момент, в който не, не разбрах, че имам температура, просто останах и казах категорично, мен не ме интересува а, вируси, не ме интересуват всякакви причини наследството, което Бог ми е дал е съвършено здраве. И в крайна краища казах си така, каквото и да се случва утре сутринта, аз съм в перфектно здраве. И мога да ви кажа, че наистина съм така от сутринта. Нито температури, нито болки, нито гадане, нито болки в ставите, нищо от това, което беше вчера. Така че просто наистина слава на Бога. Мисля, свъди, ми ами, явно аз сутринта даже не съм изпал цяла нощ, че там, как знаете, играя е една игра. И днеска си изтрих акаунтите всичките. Слава на Бога. Това е за свидетелство. Прекратявам играта, понеже Бог ме изобличи тази нощ. Абсолютно ми отнема от времето. И направо всичките акаунти, само съм си оставил един. Само един за просто така да поддържам огъня. Сега Васко, ще ви дам едно свидетелство, Васко па ме запали по една нова игра, Конкистадор ли, Конвистадор ли, каква е? Ама тази игра, както беше Изабела за малко дойде да ме гледа, сега дойдоха преди малко у нас. И тя обогатява ума и знанието и ви я препоръчам на всеки. Значи там играеш срещу двама човека, с които има въпроси и те питат колко е висока мусала, например. Тя кажеш 2000, там 500, 925. И това го напиш. И така се бориш за точки и така. Но какво искам да ви кажа сутринта, бех много зле аз с температура, сериозна и направо се чудих какво става явно с нощи от ресторанта, сигурно, защото бях по къс ръкав. И се, молих и направо Бог ме изобличи, така вика, просто трябва да престанеш с, с дори с тия игри. И викам, добре, преставам, край, какво да правя? И тя се събуди чудото. И ма видя, че съм на лаптопа, па този лаптоп исторически стена, то в него само травиан, травиян, къде да отвориш след травиан, и вече ми става и неудобно и на мен. И реших и просто Бог, е, вярвам, че ме изобличи за това нещо и, и го премахнах. И на същия момент тя почна да мери си температурата 37, аз се пипам, тя сутринта ме забеляза, че не ми е добре, ма аз се направих малко така на, на, на шантав. Беше ми неудобно. И точно за два часа се оправих просто една кукуряк. И вярвам, че наистина това мой е за някой от вас закарах. Той се е изтрил игрите, нищо не за мен е направо свидетелство. Той Киро знае какво нещо, денонощно висене пред компютъра, ситър и митър и тичаш стратегии, правиш 13 града имам, това цяла година съм го развивал и сега да кажа е така, бум, довиждане. Така че наистина съм решил изтрил съм ги и няма да поглеждам там. А, друго нещо, какво ви кажа, за лагера искам малко да ви кажа. С Васко прекарах страхотно време. Просто искам да ви кажа, понеже аз като мъж, сега с Изабела и Вероника, си били Тани и Виктория. Аз не съм по-малко време с тях, обаче времето, което прекарах с Васко, ви казваме невероятно. Имахме служби от 8 до към 10-11, от 11 часа като излеем с Васко до 2-3 часа през нощта сидим. Просто не ни се спи. Говорим, говорим като зрели мъже и искам да ви кажа, че това момче е просто е страхотно. И а, друго какво? А, и бяхме си наумили вечерта преди това, ако си спомняш, Стеф и ти казах, нямаме парите, няма да пътуваме въобще изобщо а, за лагера. Обаче изведнъж се случи, така че имахме пари много. Е така, откъде дойдоха, не знам. И в един часа пък звъни баща ми отново. Един ли беше? Един часа през нощта ми звъни и вика слез пред магазина. И аз слизам пред магазина, боядисан, с, понеже са боядисан да бъда така по-интелигентен. Не само жените са боядисат. И слизам боядисан още за целия намазан и то от таксито излиза и вика ето ти е един лев, е 100 лева. И ни даде още 100 лева за морето, което ние решихме, да внесем за, както знаете, че октомври ще ходим на Лондон и вместо да ги похарчим на лагеря, защото може да ги похарчим, там просто парите си отиват. Няма го вас тук да ви кляза колко бързо. Само да се погледнеш наляво и надясно и вече 10 лева са отишли. Просто една катма 2 лева, тук една такова и там едно такова, айде 10 лева отидох. Та решихме да ги оставим за Лондон. И така ви насърчавам нали, да, са, да поемете то не отговорност и просто да помислите по въпроса, понеже ще събираме пари за Лондон, не можем от нашите си сили така да ги съберем. Остават ни още 500 лева да съберем и вярвам, че ги съберем, не знам, до края на... Сега ли беше? До края на този месец. Ами имаме 5 дена, вярвам, всеки ден по 100 лева. Всеки да ми се обажда, на ден по 100 лева ми дава. Идеално. Така че наистина ви насърчавам. Ние даже дори не сме се молили за тия пари, но вярвам, че Бог така ни... А? Е, аз за тия 100 лева не съм се молил за баща ми, дет ми ги даде последните в един часа. Но няма значение. Така че това е моето свидетелство. От всякъде могат да, да, да скопнат пари. Просто от всякъде могат да изпъкнат. И от човека, който не съм вярвал, ни пося 200 лева. Това просто е... Това за мен е чудо. Просто е чудо. Представете ли си, 200 лева човек, който изобщо не е давал никога при живота си. Така че е, с брат ми имаме така много добро взаимоотношение също. Е, с нощи бяхме на един рожден ден и рожденника е го покани. Той вика, имам работа, имам работа, обаче вика, знаеш колко хубаво ми беше днеска. За малко беше до нас пак. вика, много хубаво ме е с вас. Така че може да го имате в молитвите си, брат ми. Просто страхотен човек е кола си купи, книжка няма, кара. Викам, какво правиш? Ми, викам, няма това, но вика, карам с 50 лева в час. Просто корупцията е на лице, но то сега не мога му налия макъл. И това, свидетелството ми е това. Пари могат да капнат от всякъде. Така че вярвайте наистина за чудеса, знамения. И, охо, една принцеса влиза. М -м -м. Така че, слава на Бога, наистина, Алелуя. Аз искам да кажа, че <coughs> че ми че благодатта май. А, значи, обикновено имам проблеми с гърлото, значи то не се личи в момента изобщо. Много сериозни. И миналата седмица, кога бяхме на лагера, Значи нямах никакъв глас и говорихме с пастор Тани, ще водим хвалението. Там обаче викам сега, ние ще дойдем, нали? Но Каквото стане, нямам глас, да знаеш. Обаче при цялото хваление бях с гърво, мощно. Значи нямаше глас преди хвалението, на хвалението имах глас, свърших хвалението пак нямам. И Бог още не ме е изцери от това нещо, обаче ето, например, и днеска не можех изобщо да говоря, само така пошушвам, но отново успях да, да пея час и половина и това усещам, че е благодата на Бога от Неговото помазание – Просто е невероятно и... Така че ако се сетите за мене, да знаете за какво се молите, Бог да ме изцели наистина напълно, защото аз всъщност като се замисля, никога не съм имал глас. Всъщност, откакто се помня, се едно съм стиснат за гърлото. И през ранните си години на християнство, като е, се замислих, че мога да пея и пях, пях с пълна силата. Това нещо съвсем се а, е, така, задълбочи и сега в момента съм стигнал до момент, който така непрекъснато имам болки в гърлото, проблеми. С нощи, например, на вечерта имах неблагоразумието да пия една студена бира и бяхме вънка на студа и ми се запушиха ушите, нито чувах, нито виждах, ето тук всичко е така, чуш, че ми е отекло, но тази сутрин се събудих доста по-добре и просто Бог наистина ни държи, но вярвам, че може да ни изцери и че иска да ни изцери. Не само да ни държи, не само да ни помага, когато трябва нещо да направим, ами да ни изцери. Така че Бог е добър и благодаря на Неговата благодат имаме тук кой да води хвалението. <laughs> Халелуя! Това е! Ей, халелуя! Е, айде заповядай! <laughs> Ей, супер, бе. Ние изобщо големи свидетелствата вечер. Ами, а, здравейте. А, вчера Мишо ми беше на гости и аз по, по пътя го се отбихме в една приятелка нали, на гости и като излязохме от там и ма схвана този крак левия, изобщо не мога да хода. Просто не знам, без никакви причини. И с нощи Мишо вика, бабо, дай да се помолим. Нали? Се помолихме. Аз се молих сама, след това с Мишо се съгласихме. След това се обадихме на мама и на тати, оказа се, че и Дани има температура. И викам, сигурно и те са ни подкрепили. И днеска, слава на Бога, играхме и на Федербал и дойдохме пеша на службата от дружба, от последната спирка. Нищо ми няма на крака. За мен това е чудо. Не знам за вас какво е. вторник пътувам за Чехия, съм си купила билета и викам на Милчо просто. Е, и той вика, то днеска няма GP, къде да ходиш на лекар? Нали, днеска е събота. Е. Просто Бог ме изцери естествено. И супер. Айде бържи. <laughs> Халелуя! Здравейте на всички! А, какво да ви кажа? Аз искам така да да, да насърча всеки един и Изабела най-вече да така е благодарена Бога за нея, защото наистина е ценна и да се чувства така, да, да има по, голямо по-голямо самочувствие, защото наистина Бог я е дал много и, и това нещо се развива и си мислех нещо. А, трябва да се, аз поне така оценявам и и си мисля, че трябва много да се инвестира в младите. Не само в тинейджерите и във всички, защото все пак това е бъдещето и ако не го направим, нали, ние сме така малко егоисти. Нали, ако не развиваме младите хора, да, да очакваме, че те ще, ще поемат по-нататък. Нали, така. А, и вярвам, че не е потенциал е голям и много и благодаря за всичко, което прави и вярвам, че се справи. Въпреки нали, лоши мнения и така нататък, но вярвам, че ще успее. Амен. и амен. Наистина е така, че няма по-голямо благословение в живота от човека до тебе. И аз ам, бях написала едно е, в една картичка едно пожелание, което в първи момент го написах и после свикам, е, какво написах, просто не можах да излезе от мен без изобщо да съм се замислила. То Бог, нали знаете, понякога така ти говори и после ти осмислиш нещата, които ти говори. И, и пожеланието беше, радвам се, че мога да живея живота си с теб на тази земя и заедно да споделяме любовта на Исус на другите. И после се замислих и си казах, какво благословение е да, да, да се познаваме помежду си, защото ние няма да живеем втори живот на тази земя. Нали? това е благословение, че ние сме събрали заедно, че не живеем с други хора. Ми Бог точно заедно помежду ни ни е поставил. Това е такова благословение. И толкова много се зарадвах за това, защото няма по-голямо благословение от човека до теб, който наистина ти помага и е много верен приятел за тебе. Та, това наистина беше страхотно, Кирчо. Ми, аз искам да продължа нататъка, защото не искам да губя никакво време. А, Ай. Видях нещичко добре по-нататък. Чулих се какво да, какво да ви споделя, понеже имаше доста много неща и много ме напира отвътре. Говоря за вярата и как да живеем с вяра в Бога, обаче вярвам, че това слово трябва да изчака или по някакъв друг начин да го споделя с вас, тъй като съм убедена, че Бог, Бог ни води като, като църква и не само нас лично, но всички църкви ни, ни води в едно място на на взаимоотношение, на сплотеност и на единство, където църквата разбира какво означава църква, семейство, дом, заведни взаимоотношения, тъй като вярвам, че Бог иска да излее повече от себе си, а то няма как да го направи, ако няма приготвен съд, в който да излее и след това да раздаде на хората, на хората които, които не го познават. И Пътувахме майче точно от морето, да, се прибирахме и просто в една секунда ми изкочи една фраза «Силата на дума, И си казах, точно за това ще проповядвам. Просто знаех, че Бог иска нещо да говори с тази фраза. И то не е просто една фраза, тя е фраза, която едно изказване, което, а, в което можеш да откриеш толкова много истини, толкова много важни неща. Но това беше свързано с, с нашата църква и с църквата по принцип на, на Исус – и започнах да мисля в тази насока и дори самите ми служби, които съм водила напоследък, са точно в тази насока, свързани понеже вярвам, че Бог иска да ни доведе до място, на ново място на съзряване на нашите взаимоотношения, в които да излее повече от Негото благословение, което е сложил в нас и е приготвил чрез нас да се освободи към другите. И ми беше интересно да открия в Матей, в Евангелие на Матей, в 16 стих, това беше първото място, където Исус споменава за църквата, използва думата специфична за църква, църква, нали, еклесия на гръцки. И всъщност в Евангелията само в Матей, от четирите Евангелия, има на две места спомената църквата и, и след това е, от деяния на апостолите вече много пъти. И това не е случайно. И в Матей 16-18 се разигра, в 16 глава се а, е, разигра една случка, която Матей написа и аз искам да я споделя с вас. Това беше времето, в което Исус беше само със своите ученици и им зададе въпроса според хората, кой казва, че е човешкият син. И те, учениците, отговориха, ами някой смята, че, си, че е Исаия, според други, че е пророк Еремия. И той след това зададе директно въпрос към тях. Ами според вас, кой съм? Кой е човешкият син, нали? Кой е а, този, който Бог е определил да понесе греховете на хората и да умре на кръст и да бъде възкресен, защото в Стария Завет, в закона на Моисей, в пророците, знаете, беше, се говореше изцяло за, за Бог, който ще дойде на земята, ще понесе греховете, така наречения Христос или Месия. И тогава Симон Петър, апостол Петър, не този, който си носи ключовете да отключва небесното царство и да казва кой ще влезе, кой не, Симон Петър – отговори, ти си Христос или Месия, помазаник, син на живия Бог. И Исус тогава му отговори нещо, блажен си или благословен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но баща ми, който е на небесата. И аз ти казвам, че ти си Петър или т.е. Канара, означава думата, името Петър, ти си канара и на тази канара ще съградя моята църква и портите на Ада няма да й наделеят. И това ме впечатли по нов начин и ще ви обясна защо. Това беше първия път, в който Исус споменава църквата. Тя се... и, и тогава започнах да размишлявам и просто то момент ми просветна нещо относно църквата, което може би ни отбягало много пъти. Защо в Евангелията не се споменава толкова за църквата? Защото църквата все още не беше родена. Дори самите ученици те бяха в зародиш, смисъл, те все още не знаеха кой е Исус, те все още, забележете дори, след малко ще разгледаме, до 16 глава, до момента на тази случка, никой не знаеше кой е Исус, самите ученици не знаеха кой е Исус. Всеки очакваше и разбираше някакви неща за него от късличи, но никой не беше стигнал до това откровение, че той е сина на Бог, изпратен от небето да умре за греховете на хората, така че те да живеят живот на свобода, развързан от проклятието и от съда, който се освобождава от Бог върху греха. И църквата се роди точно в книгата на Деяния на апостоли, на апостолите, след като апостол Петър сподели за Исус на хората, които се бяха събрали да видят какво става в къщата. И тогава се казва е, във втора глава, че Бог започна да прибавя на църквата нови хора, които са се спасили. И точно от този момент нататък думата църква да съществува. Защо? Защото църквата се появява тогава, когато хората придобият откровение и познаят кой е Исус. Ако ти не разбереш кой е Исус, ако ти не го познаеш, ти няма как да станеш част от църква. Защото църквата е хората, които вярват в Исус, живеят за Него и чрез него, т.е. Бог им помага и те го търсят да им помага в техния живот. Той е този, който ги води и наставлява в техния път, понеже те са избрали да следват неговия пример в техния живот. Църквата се ражда само тогава, когато хората не само се срещнат с Бог, но и познават кой е Той. И в а, Матей 8.1 Имаше различни такива случаи, в които се обръщаха. Беше ми интересно да открия, че на ня... три пъти или четири, може би, в, до 16 глава на Матей, можем да открием, че се обръщаха към Исус с Господи. В другите случаи просто не се обръщаха никак към Него или пък ако имаше някакви слепци или прокажени, казваха Сине Давидов. Нали? И останалите пъти към които се обръщаха Исус към Господи, като с Господ, разпознавайки, че Той е Господ, бяха три, три единствени пъти до 16 глава, в която апостол Петър споделя от, Бог му открива, че той е наистина сина на Бог. И първата случка беше тази, в Матей 8:21 се казва, друг от учениците му рече, Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. Но Исус му рече, върви след мене и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци. И това беше една ситуация, в която като го четях преди време и много се съблазнявах. Просто не го разбирах, се казвам, е Бог, защо не иска, нали? Ако на мен ми случи, на мен ще ми е много гадно да остава баща ми, да не го погреба. И вярвам, че Бог нямаше това нещо в предвид. Но какво имаше реално в предвид? ученика казваше, обръща се към Исус, Господи. Нали, Господ е някой, на, на някой, който притежава твоя живот като цяло, някой, който владее на твоя живот като цяло, някой, който ти казва, скочи и ти скачаш, нали? Това се има предвид по думата Господ. И когато ти се обръщаш към Господи, означава, че ти търсиш съвет и някой да те води. А той искаше Бог да му позволи да направи нещо, което го отделя от пътя с Исус, защото Бог му каза, върви след мене. И всъщност историята се говори за това, че много пъти хората и учениците на Исус точно това избират. Искат от Бог позволение да остават за малко Исус, да свършат своята работа и след това те ще, ще го наваксат. Обаче истината е следната, че ти никога не можеш да наваксаш Господа и да го да стигнеш отново в такава близост, близо и да го последваш, ако всеки път, когато има нещо твое, ти просто кривваш настрани в твоите си неща. И точно това се говори в тази история. Не да оставиш баща си непогребан или да не сготвиш на мъжа си, нали? защото ние сме хора и живеем на тази земя. Носим определена отговорност за неща в живота си, семейството си, в работата си, нали така? Не може да кажеш на шефа си, остави ме, защото сега съм в духа и трябва да се помоля за еди кой си. От теб се изисква да свършиш тази работа в определеното време. И, и тук, вижте, тук не се говори за такава, такава ситуация. Това е сбъркано разбиране. Но, но точно другото се, се, Исус иска да каже. Не можеш да, да си решил да следваш Исус и да кажеш на Господа, абе Господи, я ми разреши. На всичко отгоре казваш, Господи, я ми разреши. Казваш на Господа какво да направи, така че да послужи на Тебе. И това е този тип хора, които се отна... разпознават, че Исус е Господ, че е някакъв авторитет на живота им. Обаче те не пропускат тази важна, малка, но важна част от думата а, Господ. И т.е. че Бог казва на човека, а не човека на Бога. И в днешно време това звучи толкова скандално. Но истината е, че колкото пъти човек е казал на Бога и човек сам е решил да вземе контрол над християнския си живот, над, над а, живота си с Господа, винаги е влизал в ереси, винаги е влизал в злоупотреби, винаги е наранявал хората, хората около себе си. Но когато последваш Господа и просто оставиш твоите неща да не са а, преди живота ти с Господа, да не са за сметка на живота ти с Бога, тогава всичко влиза в една линия. Защото знаете ли, Бог е добър. Бог е добър и Той няма да остави неща в твоя живот неразрешени, да не са снабдени. И точно това беше свидетелството ни, че когато си на пътя на Бога и си решил да служиш на Бога и да си на място, където знаеш, че Бог иска да отидеш, както с този лагер, ние знахме, че трябва да сме там и нямахме те финанси. 300 лева дойдоха просто за няма и една седмица, просто за няколко дена 300 лева дойдоха, просто ние не сме ги очаквали и правихме всичко възможно да ги, просто да, да ги имаме. Бяхме си казали, че няма да взимаме назаем, че това не е волята на Бога, просто Бог не, не, не вярвам, че по този начин работи, по то, особено в тази ситуация, не беше добре да го правим. И въпреки това Бог го направи. Ние, вижте, ние не можем да казваме на Бог какво да прави. Защото тогава ограничаваме неговата сила и неговата, неговата способност, живота ни, като го ограничаваме по-човешки и казваме, Боже, аз виждам, че това е добро, я, позволи ми, направи го по този начин. Добре, обаче ти го ограничаваш твоята човешка възможност, в твоята рамка на вяра, но твоята вяра може да е всъщност да окаже едно неверие, че Бог наистина, ако го оставиш, той ще се намеси в твоя живот, ще го направи. И вярвам, че Бог наистина ни помогне в тази ситуация с финансите, да кажем не, няма да го правим както, както може би сме го правили други пъти, да взимаме назаеми, така да ги прекриваме нещата, да ги скалъпваме двата края и оставихме Бог наистина се прослави. И, и знаете ли, това вече е за пореден път, който се убеждавам, че когато оставиш Бог да си свърши работата, своя ангажимент към тебе, той просто го прави един човек, нали, моят свекър, не искам да го обижам, но той е скрънзав. Той е вързан в хазарта, той е вързан в, в мамона, както се изразява в Исус в Библията, Бога на парите. Просто той не може да си позволи дори да иска, защото е вързан. Не може да си позволи да даде, защото непрекъснато мисли сега, тия пари аз ако ги дам в бинго, аз ще ги спечеля. Но той никога не печели много повече жертва на своя Бог, отколкото, отколкото дава. И като му пусне неговия Бог малко парички, и той е става още по-вързан и ходи да жертва. Това е просто... И той такъв човек, той е добър, обаче той не може да даде. Обаче въпреки това, Бог е над тия неща. И Бог направи така, че този човек да даде 200 лева. Просто, просто това е наистина невъзможна ситуация, която Бог се прослави. Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. Обаче Исус му каза, върви след мене и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци. Може би има много неща, по които да си говори по този стих, но това беше първото място, където виждаме, че се обръщат с Исус като с Господи. А, също имаше... А, тук съм си записала нещо много интересно. Може да викаш Господи, Господи на Господа, но това може и да не те ползва. Нали, както той очи, Господи това, Господи онова, както казва Исус, мисля, че в, да, в Матей 7 глава 21 до 23 стих, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а този, който върши волята на Отец ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Също в друг превод на Библията съм го извадила, тъй като е така много описателно обяснява допълнително някои неща. Същата, същото нещо, което Исус акцентира. Знайки правилната парола, казвайки Господи, Господи, например, а, това няма да ви доведе до никъде с мене. Това, което се изисква е сериозно покорство. Да, тире, да правиш това, което желая моя баща. Мога да видя още от сега, че на финалния съд, нали, на последни, времето на последния съд, хиляди ще се изперчат пред мен, казвайки, Господари или Господи, ние проповядвахме посланието, ние изговахме демони, нашия Бог спонсорираше а, проекти, а, за които спореше. И знаете ли, а, и знаете ли какво аз ще ви кажа? Вие сте изпуснали влакът или сте изпуснали смисълът. Всичко, което правихте, беше за да ме използвате, да направите себе си важни. Не ме впечатлявате изобщо, махнете се от тука. Просто много хора и много християни господстват Господа, нали? Господи, дай ми пари, Господи, къщата, Господи, децата ми, Господи, искам да уча, Господи, искам пари, искам дрехи, искам да отида на море, Господи, това, Господи, онова. И вижте, Бог е добър и Бог го дава. Бог го дава, защото е добър, защото иска да дава, защото е такъв принципно. Той е любов и не иска да задържи никакво благословение от тебе. Всичко, което искаме е в, в рамките на нещата, на доброто, на полезното. Е, сега, ако искаш Бог да ти даде, да те благослови, какво да кажем, ако правиш някакъв незаконен бизнес, Бог няма да го благослови. Не защото не иска да благослови тебе, а защото го правиш по неправилния начин. Бог няма нищо общо с греха, но няма нищо лошо в това да искаме. Проблема обаче е следния. Какво става? Вместо да търсиш Господа, да служиш на Него и да вършиш Неговата воля, много християни викат, Господи мене, Господи за мене, Господи за моят бизнес, Господи за моето семейство, Господи за моето служение, а, за моите неща, Господи, за, това, за моите проекти, Господи. Просто ние трябва да умрем за себе си. Християните, хората, които са избрали да следват Исус, са хора, които са умряли за себе си, които взимат кръста си или носят последствията на избора, който са направили. Да, Бог ще те благослови, ще те облече с най-хубавите дрехи, за... това не е проблем за Бога. Ще направи всичко, което е добро за твоя живот, защото Той точно заради това умря, за да имаш всичко, за да имаш изобилен живот, това не е проблема. Проблема е когато започнеш да викаш Господи, Господи и в един момент разбираш, че Бог не те познава, защото ти не си имал никога нищо общо с Него, освен да искаш Бог да снабдява твоите нужди. И защо оказвам това? Защото в, в м- главите а, историите, които са описани до случката, в която Симон Петър, Бог му разкрива кой всъщност е Исус, всеки се е отнасял по някакъв начин с Исус. И тези, които на сериозно или в смисъл в по-голяма дълбочина са го разпознали като някакъв авторитет, се отнасяли с него като с Господи, дори това нещо ни им помага и това отношение виждаме, че ни им помага да познаят кой е Бога. А, а ще видим след малко колко е важно да познаеш наистина кой е Исус, защото това носи само позитиви и благословения в твоя живот. Къде е сърцето ти? Насочено и изпълнено с познанието за Исус, в взаимоотношение с Исус, купнещо за Него или към това Бог да отговори на всичките ти искания и то веднага, щом се помолиш в името на Исус. Втория случай беше в Матей 8, 23, 27. И тук учениците започват да се сблъскват с това кой е Исус. След като станаха свидетели на отихването на бурята по заповед на Исус и зададоха въпроса кой е тоя, че и ветровете и вълните му се покоряват. И аз ще го отворя, а всъщност да, ще го отворя да ви го прочита. Това е в Матей 8 от 23 стих. И когато влезе в една ладия, учениците му влязоха след него. И ето голяма буря се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха се, събудиха го и казаха, Господи, спаси ни, загиваме! А той им каза, защо се страху... сте страхливи маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудиха и казваха, какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват. И това беше реално, може би, един от първите сблъсъци с а, Исус, който не е просто човек, а с Исус, който м- вече по начина по който действа и, и, и, да, и се отнася към, към ситуации, към хора, разкрива, че Той е нещо много повече от човек, разкрива себе си до такъв степен, че те си казаха, абе какъв е тоя? И ако те знаеха какъв е тоя, те никога нямаше да си го кажат. Какъв е той, че и ветрове? Значи, те го следват, знаят нещо за Исус, на Исус. Нали, те знаеха, че е Исус. Помните ли, когато Исус ги извика поименно, всичките си казваха, абе той е Месия, абе дали не е той Месия. Всички се отнасяха с Исус с едно на ум, че той евентуално е този, за който пише, че ще умре за греховете им. И те всъщност май и те толкова не знаеха, но обещания цар на Израел, нали? Този, който ще царува, негото царство ще владее царе, над всички други царства, ще управлява над всички управници и те ще бъдат наред с цялото нещо. И кой е той, че и ветровете и вълните му се покоряваха? Те не познаваха Исус, въпреки че знаеха неща за Него и те бяха правилни неща те бяха правилните неща. Не просто не, да са били в грешка и да се чуят сега кой е той. Те просто знаеха неща за Исус. И имаха едно, но нещо им беше просветнало, обаче не до там. И в следващата ситуация, в Матей 14, 24, 33, много числа, обаче така е написана Библията, за да ни помага да я по-лесно. В Матей 14, 24, 33, поредната история, която обаче, обаче виждаме учениците да са стигнали до място наистина на откровение. И това беше отново история, в която отново участват вода, лодки и запише Аладията или лодката бе а, вече всред езерото, блъскана от вълните, като в нея бяха само учениците да поясна, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. А в четвъртата стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак и от страх извикаха. Представете ли си мъже рибари? Това са твърди мъже, мутри не мога да кажа, но здравеняци такива. Не се плашат лесно. Исус върви по езерото, те го виждат в бурята и какво ли си мислят? Охо, вече виждам мъртъвците, ние сме на прага да умрем. Защото <laughs> точно това си мислиха. Не виждат призрак. Призраците къде са? Те не са на земята, те са в отвъдното. <laughs> И извикаха от страх. А Исус веднага им проговори, казвайки, Дързайте, аз съм, не бойте се. И Петър в отговор му рече, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, рече, дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да дойде да иде при Исус. Но като виждаше вятъра, силен, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки, Господи, избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече, маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът отихна. А уния, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха, наистина ти си Божия син. Бог ни превежда всеки човек в място, където случват се различни неща, които Бог прави, благослове, дава благословени, върши добри дела, които никой не е заслужил, на вярващи, на невярващи, на хора, които и те не знаят какви са, и ги довежда в един ден в място, където им отваря очите с нещо, което Бог е направил. Той им отваря очите, за да могат да срещнат Исус, сина на живия Бог. Не просто да го знаят като сина на Давид. Помните ли, Исус, когато беше в а, своето си граче и, а, и там четеше в една синагога пасажи от Словото и, всички, и той каза, днес това слово се изпълни, как реагираха местните? Абе, кой е тоя? Това не е ли е сина на дърводелеца? Абе, това е тая? Uh, не е ли е дъщерята на учителя? Разбирате ли? Те нямаха разпознаване за това кой де-факто беше Исус. Те изобщо гледаха по път по човешки, това, което се виждаше външно, но те не разпознаваха кой всъщност беше Исус. Бог ни води и Бог, Бог води всеки един човек до място, където да паднат тия а, клепки или тези, тези неща, люспи, които ни заслепяват и буквално да прогледнем, да познаем кой е Исус наистина. Много хора знаят за Исус, всички знаят за Исус. Не знам дали има някой. Може, много са малък процента хора на тази земя, които да не са чували за Исус и да не знаят какво е направил. И Мишо да питаш, и Анито да питаш, и някой навън от улицата да хванеш. Това е интересно да го направим. Всички знаят нещо за Исус. Чували са това име. Не име чуждо, нали? Без значение какво вярват, колко вярват, как вярват, как живеят. Те са чували за Исус, знаят за Исус. Но какво от е това? Това прави ли ги те да се ползват от това, че знаят за Исус? Не, защото ти можеш да знаеш много неща за Бога. Ти можеш да знаеш на Изуст Библията. По-добре е от който и да било най-добър проповедник. И това да не те ползва. Защото ти може да, можеш да знаеш много неща, но да не са ти се отворили очите, да познаеш Господа със своето сърце. Помните ли какво а, се казва в Римляни за вярата? Че вярата идва от слушане на какво? На Божието Слово. А какво е Божието Слово? Това е самия Бог. Божието Слово, всеки път, когато слушаш проповед, поучение, вдъхновено от Библията, говорещо за Бога, поражда вяра в тебе за невъзможни ситуации, отеха, че неща в твоя живот, които са трудности, които се преборваш, ще се променят, че няма нищо невъзможно за Бог. Защо вярата идва от Божието Слово? От слушане на Божието Слово. Защото Словото говори за самия Бог. Словото, единствено Библията, разкрива кой Исус. Разкрива, че Бог не е просто <coughs> извинявайте, Бог, който е бълбрат старец, или не знам си аз какъв си, но Бог е нашия небесен баща. Разбираш, че Исус е сина на живия Бог, разбираш неговото сърце, разбираш неговото отношение спрямо хората, неговата позиция за добро и зло, неговата позиция за твоя живот, че Бог не е срещу тебе, а Бог е за тебе и че Той реално се разкри с това име Емануил, което означава Бог с нас, когато Исус се роди, защото Бог обича, ни обича, без значение какво сме направили, какво не сме направили. Така или иначе Бог ни обича. Ти можеш да знаеш много неща и въпреки това да си мъртъв спрямо Бога и Бог да е мъртъв спрямо за тебе. Но когато срещнеш Исус и наистина нещата, които Бог направи за тебе, стигнат до място, където ти се отворят очите, ти вече го познаваш. Словото, което си слушал, то ражда вяра. И знаете ли, вярата идва тогава, когато ти познаеш Господа. А ти как ще познаеш Господа, ако не си слушал Словото на Бога. Затова е толкова важно хората, които познават Исус, да не си затварят устата, да не, да не, да не си някакси да се изолират и да се крият, да крият живота си с Бога от другите. Защото това е единствения начин, чрез който другите ще познаят Исус, ще имат достъп с Него. Затова се казва, че Бог живее в нас нали, за да може Бог да достигне живота и на другите, защото Бог иска да е също толкова близко до тях, колкото и до нас, понеже всички имаме нужда от Него. Бог стана вече за тях от Господи, Господи, Господи, Господи, не всички, които ме наричат Господи, Господи, ще влязат в небесното царство. И много от учениците и, и самия примери, които дадох, по същия начин се отнасяха. Господи, това сякаш не влагат смисъл. Много християни използват в името на Исус се моля, в името на Исус. Обаче, наистина разбираш ли какво говориш? Разбираш ли какво означава това име? Разбираш ли когато пееш за Исус, какво става? Защо го правиш? Тези неща, когато, когато ти просветнат и когато ги осъзнаеш, тогава те ще носят позитиви в твоя живот. Тогава Бог ще оживее за тебе, защото не е просто знанието, не е просто знанието, а познанието. Святия е Дух да ти отвори очите, да срещнеш Бога, да го познаеш. И Бог прави така в живота на всеки човек, че върши неща, благославя, докато стигне до момента на кулминацията, както с учениците, където те просто познаха, че това е Божия син, защото друг освен Божия син не може да направи такова нещо. <laughs> Според тях. А пък и наистина. Не може да направи такова нещо. И защо говоря цялото това нещо? Защото това беше последната случка, в която те се отнасяха към Исус. Така, все едно, че не знаеха кой е Той. Забележете, когато четете Евангелията, как се обръщат към Исус. Учителю, а, Господи, сине Давидов, сина на дърводелеца, а, никак. Просто това са обращения на хора, които не знаят кой е Исус. Но когато познаеш кой е Исус, тогава живота ти се променя. Защото тогава идва вяра в твоя живот и ти разбираш, Исус е мой спасител, мой най-добър приятел, този, чрез когото мога да живея живот на свобода, да позная себе си, да стигна най-големия връг в своя живот, всичко това, което Бог ме е призвал да направя, дава ми смисъл, дава ми сила, помага ми да прескоча планините в, и трудностите в живота ми, изцерява душата ми, изпълваме с любовта си. Просто Бог е всичко за мене. И знаете ли, тогава не е трудно ти да повярваш, не е трудно да преживееш така нареченото спасение или освобождение от тия грехове, които са лепнали за теб със самото ти зачеване. И, и това е. И това е. И в Матей 16, отново се връщам там, това беше случката, която се разигра след всичките тези ситуации на Господи, на Господи, обращения и преживявания, които имаха учениците, така по-фрапантни и крайни преживявания, в които нещо реално се случи с тях, така че ги, доведе, ги доведе до място, където те познават, до място, където и Симон Петър да каже а, ти си син на живия Бог, ти си Христос, син на живия Бог. И знаете ли, точно в този момент на проблясък, на откровение, на познание, както искате го наречете, на познание, Симон се промени. Това беше мястото, където Исус го прекръсти от едно име в друго. От Симон, което означава тръстика, или а, имащо асоциация с човек, който е слаб, непрекъснато се колебае, страхлив, а, неуверен. От Симон Бог го прекръсти в Петър, което означава канара. Нещо, което е стабилно, нещо, което е непоклатимо, нещо, което е толкова здраво, че става на него да, се изгр... да, да, да служи за основа на което да се изгради цяло здание. И ние знаем този, тия пасажи, сме говорили за ролята на апостолите. Обаче, освен за ролята на апостолите, вярвам, че Бог ни разкрива и това, защото апостолите не са единствения дар от петте дара, които изграждат в съвършенство църквата. Следователно, тук не се говори просто за апостолите. Даже съм склонна да кажа, че тук изобщо не се говори за апостолския дар. Защото ако се говори за апостолския дар, означава, че Бог е лъжец и не знае какво говори. Защото в Коринтин или там, където беше сега, не мога да се в Ефесяни, където се казва апостоли, пророци, пастори, евангелизатори, учители, тези пет дара, които изграждат в зрялост, довеждат църквата, това са пете основни дара, нали така? Обаче тук виждаме само апостоли. Но не са само апостолите, които са тези, които носят, влагат фундамента в църквата. Не виждаме пасторите, не виждаме евангелизатори, учители така нататък. Следователно, тези, този пасаж говори и ни насочва към едно единствено. Откровението на Симон което получи и разбра кой всъщност е Исус. И следващото, последицата от това беше, че църквата се ражда по този начин. Църквата се ражда, когато познаеш кой е Исус, когато познаеш какво е Бог за тебе, когато познаеш кой е Бог наистина. В днешно време, пък и по всяко време, даже аз едно време преди да позная Исус, съм живяла с тази идея, с това вярване, че Бог е един, но с много лица. Нали, това е най-разпространената такава теория, да го кажем, и вярване, което успокоява до някъде хората да си обясняват различни феномени, различия, работи, кое е вярно, кое не е вярно. Така като ги обединим всичките, всичко е вярно, няма проблем. Но истината е, че Бог не е будист, мюсюлманин, а, католик, протестант, а, Бог просто си е Бог. Разбирате ли? Бог просто си е Бог. Той не се отъждествява с едно от тия. Няма такова нещо като протестанти и католици. Разбирате ли, ние сме си ги измислили в история на времето, на различните вярвания. Хората са си сложили тези неща поради една или друга причина. Те са отъждествили с нещо специфично, което е било различно от, те, от това на другите. Това не е лошо, но нека да кажа това. В Библията ние виждаме ученик на Христос, който се нарича християнин. Друго не виждаме. Няма, Бог няма 15 000 лица. Бог не е многоръката Шива. С многото лица, с многото... Шива е с много ръце, но по същата лойка с многото лица. Защото Бог не е шизофреник. Бог няма хиляди лица. Един пък е, път е смръщен, друг път е весел, трети път като гръцката митология, нали? Бога на виното, Бога на това, Бога на онова. Как, просто каквато похот има, такъв Бог има. Боговете са виновни. Много сме добри ние хората в определен. Обаче истината е, че е до някъде боговете са виновни, но до някъде и хората са отговорни за това дали вино... боговете ще са виновни. Разбрах сега. Хората са отговорни за това боговете да са виновни. Да. Но Бог е един и когато го познаеш, тогава виждаш кой е всъщност. До този момент ти може да си мислиш, а, Бог е Бог на мир, няма война, трябва да уважавам всичко, да не настъпвам мравките, да не убивам нищо, защото Той е свято творение на Бога. Нека да ви приземя малко. Днес четох отново това, което Исус говореше за притчата с овцете и с пастира и овцете и стадото. И там той, нали, си спомняте, говореше за стоте овце, като едната се загубва и пастъри отива и намира едната овца и така нататък, така нататък. И накрая а, Бог какво казва? Овцата не е по-важна от човека, но човека е по-ценен от овцата. Нека да ви кажа, че е нормално да едем животни, да настъпваме мравки, да убиваме това и, и паяци, и мухи, всякакви насекоми, неприятни създаващи ни дискомфорт на кожата, <laughs> всичко такова. Разбира се, отношението ти, ако е садистично и прави за удоволствие, тогава имаш проблем. Обаче, иначе не е проблем да вървиш спокойно, <laughs> да се притесняваш каква бравка на стъп. Разбирате ли, просто идеята ти за Бог може да е корено различно от това, кой е наистина Бог. Но когато слушаш Словото, когато преживяваш това, което Бог прави в твоя живот, просто Бог ще те доведе суверенно до място, където ще ти отвори очите. И знаете ли кое е най-хубавото? Бог никога няма да държи сляп човека, който не иска да е сляп. Този, който търси, винаги ще намери. Защото Бог е при онези, които го викат. Бог отговаря на онези, които го призовават. Какво се казва? Бог на смирените дава благодат, на горделивите се противи. А ако ти си смирен и извикаш към Бога, извикаш, кажеш, Господи, не мога сам, Господи, не разбирам, а не, о, аз знам за Бога, Бог е такъв, ти сега ще ме учиш, жена ще ме учи в неделя, в събота, вечер. О, аз всичко знам, бе. Аз чета вкъщи Библията, всичко разбирам. И като погледнеш живота на този човек, може да разбереш колко разбира. Какво разбира и какво не разбира. Разбира се, никой не знае всичко, затова имаме нужда от Бога. Бог на смирените дава благодат, на горделивите се противи. Ако искаш да познаеш Бога, Бог ще ти се разкрие. Ако не искаш, твой си проблем, но Бог въпреки това ще направи всичко възможно да те благослови и да направи всичките хубави неща в твоя живот. Но когато живееш легално с Него, направил си Той е избор, тогава живота ти тотално се променя, защото тогава даваш законното, легално право той да, той да царува, Той да те изпълва, Той да те води в твоите стъпки, Той да ти помага да взимаш решение, да ти дава съвет, да ти дава сила, защото ти си избрал да живееш с Него. Какво каза Исус? На коя канара ще се гради църквата? На канарата, която се получи след като позна кой е Исус. Реално фундамента в живота на човека и фундамента за една църква е това да знае кой е Исус. Това четем в Библията. Може да звучи много скандално църква. За мен също не е нещо, което просто всеки ден си го знам и такова. Днеска ми е светна толкова много, че просто аз не мога да не го кажа. Но това е истината. Това четем в Библията. Но според кой вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос Месия помазаник, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, благословен си Симоне, сина Ионов, защото плът и кръв или по-човешки, не, не, не ти го открил това някой по-човешки, но моя небесен баща, или моя баща, който е на небесата, пък и аз ти казвам – че ти си, освен Бог Отец, и аз Исус ти казвам, че ти си Петър, което означава канара. И на тази канара ще съградя моята църква и портите на Ада няма да й наделеят. Вижте, когато познаем кой е Исус за нас, тогава идва изграждане в живота ни. Тогава се ражда църквата. Когато познаеш кой е Исус за тебе, ти не можеш да седиш отделен от семейството на Бога. Ти не можеш да седиш отделен от хората, които са като тебе познали Бога. Просто ти естествено се вграждаш, понеже това е семейство, което познавайки Исус, ти буквално се раждаш за нов живот. Понеже всеки път, когато човек познава Исус, той се променя. И точно тази промяна се нарича спасение. Тази промяна се нарича новорождение, понеже човек стига до място, където, познавайки Исус толкова много това, което е направил в живота му и избере наистина да повярва в тази истина, тогава живота му толкова много се променя поради решението, което той прави, че Библията нарича това нещо новорождение. Не ли е страхотно? Новорождение. Тази драматична промяна, която преобръща живота ти на 180 градуса за, за добро. Амен. Вярвам, че е за добро. След като сме нормални, щастливи, благословени, свидетелстваме такива хубави неща, това е за добро. Плодът говори за дървото. На тази канара Симон беше тръстика, един колеблив човек, а, който непрекъснато се намесваше в някакви ситуации, а, непрекъснато се перчеше със себе си, а, колеблив, страхлив, всички тия работи нали, и е изведнъж откровението за Бога го прави да е канара, прави го да е някой, който се променя. Вижте, все едно, че а, аз едно време нали, съм била много страхлива и изведнъж познавайки кой е Бог за мене, че Той е моята сила, че Той ме пази от всяко зло, просто това ми дава смелост аз да напредвам в нещата, в които не съм могла да направя. И това ме променя. Това ме променя. Да познаваш кой е Бога, не мож, те променя толкова, колкото не може да промени никое друго познание, за който е да било Бог или човек за добро, не може да те промени колкото може да те промени за добро познанието за това кой е Господа, кой е Исус за тебе. И какво се казва? Ти си Петър и на тази канара, не на, на апостол Петър, апостол Петър не е нашата канара. Един човек не може да бъде фундамент за една църква. Това ще е страшно еретично и грешно. Но канарата, т.е. откровението или истинското познание за това, кой е Исус за хората, това е фундамента и нещото, което ражда църквата, нещо, което е като основа положена, за да може да се гради в живота ти. И знаете ли, по този начин се ражда църквата, по този начин църквата се съгражда и по този начин никой не може да, никакво зло не може да наделее и това искам да отбележа. И портите на ада няма да и на, на кой? На църквата няма да наделеят. Не просто на отделния християнин, на, на този, който е много помазан, на този, който е много силен в молитва, на този, който а, служи на Господа с всичките си дарове, този, който дава най-много в църква. Изобщо това не се казва тук. Тук се казва, портите на ада няма да наделеят на църквата на тези, които са положили за основа на своя живот, са положили откровението за Исус. Тоест, откровението за Исус е основополагащо за всяка област техния живот. То рефлектира, дава стабилност и определя техния курс, техния градеж и всяко действие от тук нататъка портите нада. Знаем, че портите от, от едно време, в портите са, а, портите са били на стените на градовете. Едно време градовете са имали стени, защитни и са имали порти. И в портите са седяли най-влиятелните, най-влиятелните хора, а, най- хората с власт. И точно това се има предвид тук, че най-голямата власт и най-голямото влияние на Ада няма да наделе на църквата. И точно това исках да споделя с вас. Силата на църквата е, когато църквата живее като църква. Когато ние всички, имайки и живеейки с откровението, кой Исус за нас, направи, направили го фундамент в живота си, определящ, който определя и повлиява всяко мислене, всяко действие, всяко отношение в сърцето ни, всяко м- решение, което вземем за живота си или, или отношение към хората около нас, когато това откровение го поставим под нас и заедно заедно съберем. Знаете ли, ние няма нужда да правим фото и да било, за да сме заедно, ако ние наистина сме позволили откровението за Исус да е определящо жизнено определящо за живота ни. Това автоматически някак си ни сплотява, понеже това, когато ти приемеш да живееш с Исус, когато откровението за Бога стане определящо за тебе, избереш наистина да повярваш това, кой е Исус и, и, и, кое, и какво Той е направил в твоя живот, това те, това те прави ти да, се, да станеш едно с Бога, понеже Бог повече не е отделен от тебе, а напротив, Той вече е с тебе, понеже приемайки да вярваш в Исус, познал си вече, че Той е умрял за твоите грехове, Бог автоматично ти прощава и ги отмахва. И автоматично това, което те е отделяло от Бога, т.е. греховете, повече го няма. И познайте какво става? Ти с Бога си едно. Ти с Бога си едно. Помните ли, мисля, че на предната... О, не, на, на лагера го споделих. Бог... А, за, за нещо много интересно, че Бог всъщност... Как беше това за греха? Толкова много ме благослови че Бог винаги ни е обичал. И за това, че всъщност Бог не се противеше на нас, Бог не се противи на хората, Бог се противи на греха. И всъщност Исус не дойде заради, а, не дойде заради греха. Исус не може да, не можеше, Бог не, не е привлечен от греха, защото Бог не може, бялото от черното и светлината от тъмнината не се привличат, те не се сливат, защото те нямат нищо общо помежду си. Но Исус беше привлечен от нас, Той беше привлечен от хората, поради любовта си към хората ако Бог гледаше на греха, той никога нямаше да дойде на земята, защото тя беше пълна с грях. Но Исус видя отвъд греха кой седи, т.е. хората. И Бог дойде заради хората, да може да ги измъкне от греха, да може да елиминира греха и всичко, цялото зло на света и на тъмнината и да може да станем ние едно. И сега това откровение за Исус, което си получил, това познание за това кой е Исус за твоя живот – да може това да разчупи греха и всичко, което е отделя от Бога. И познайте какво, ние вече не сме отделни, аз и Бог, вече сме едно. И когато сме едно, всички ставаме едно. И познайте, когато ти си едно с Бога, и аз съм едно с Бога, и всички сме едно с Бога, ние ставаме едно помежду си. Това са най-силните заветни взаимоотношения – които сме призвани да пазим, понеже са... И, и за това Исус казва, ти, а, благословен си, защото ме напои и ме нахрани. И, и, и после човека казва, защо Господи, кога съм те напоил, си бил жаден и съм те напоил или гладен и съм те нахранил. И тогава Исус, помните ли какво беше казал в една история? Това направи на, на, на, мое, на твоя брат или на твоята сестра, не си го спомня, понеже те бяха гладни и жадни и ти ги напои, ти си го направил на мене. Исус се отъждествява с хората, които живеят с Него, които са го поканили да дойдат в твоя живот. Исус Исус се отъждествява с нас и когато ние е, не, не, не, не воюваме за взаимоотношенията си и не почитаме братите и сестрите си или другите църкви, ние, ние реално заставаме срещу Господа. Б, вижте, няма значение колко си съгласен с някого, колко м, ти харесва, колко, си, м, колко сте в едно откровение за неща. много църкви се различават. С много неща не сме съгласни, но въпреки това тези хора остават наши брати и сестри, защото ние сме се родили в Господа Господа и сме едно с Него, ние сме едно помежду си. И знаете ли сега какво? Когато ти живееш по този начин, придобил това откровение, това ще направи църквата силна, тялото на Христос, т.е. всички църкви, които вярват в Христос и в Божието Слово и го живеят, това ще ни направи силни, портите нада да не ни наделеят. Злото на този свят да не наделява в живота на църквата. И знаете ли, ако злото не наделява, това означава само едно, че Бог, който е добро, той ще царува и ще наделява чрез църквата. И вярвам, че това е словото, което Бог искаше да ни сподели днеска. Аз ставам все по-кратка и по-кратка. Но вярвам, че това е откровение, което си струва да бъде споделено и е като един въглен, който вярвам Бог пуска сърцата ни да можем да размишляваме и да четем и сами просто да откриваме истината, защото Бог е, е истината и, и Той иска тая истина да живее в нас, за да ни благослави, да ни освобождава, за да имаме много пълноценен и плодовит начин на живот във всяко едно наше начинание и действие. Амен. Така че всички да бъдем благословени за останалите. И това е което вярвам, че Бог има да сподели с нас този, тази вечер, силата на дума, каква е, откъде идва, какви сме, що сме, толкова е ценно да сме заедно. Толкова е скъпоценно заедно събираме. Помните ли в псалм, не си спомням, псалм на изкачванията или как беше кръстен, се казваше колко е скъпоценно да живеят братя в единодушие. Това е като маслото, което се стича по Ароновата брада или първосвещеникът, който се застъпваше за изриливите племена във времето на Стария Завет. Маслото, което се стичаше. Помните ли маслото, това, което когато, когато отидеше пророка да, да помаже някого, това масло е буквално беше като дъмгосване, като печат, който казва, този е различен, този е отделен да служи на Господа. Било пророк, било цар, било някой друг, този е, е различен. Също маслото сме го запазили като библейски в Новия Завет. Продължава да съществува този, този акт на, на отделяне, на помазване, на поставяне на знак един вид който идва да носи изцерение, да носи живот, да, да вкара някого в неговата съдба. Това е, това е единодушието. Колко е добре, брати, да живеете в единодушие. Това е като маслото, което се стича по Ароновата врада. Прочетете си този псалм. Нямаме време сега да го, да го обсъждаме. Не съм изобщо го и подготвила, така че Вярвам, че ще има хубаво време в групите, като се съберете много неща, за които Бог ще ви разкрива много повече от това, което ви споделих. И наистина ще преживявам благословението това, за да познаваме. И вярвам, че когато познаем какво благословение сме един за друг, това ще отключи истинското благословение на Бога, да ни задвижи в сърцата ни, да служим на, на хората около нас, да служим на другите, да споделяме живота си. Защото точно това, е. този пример ни остави Исус, да живееш за другите, да последваш Неговата любов, да се изпълваш с с Неговата любов за тебе, за да можеш ти да я предаваш на другите. И това е силата на споделения живот, в който църквата е призована да ходи всеки ден. Амен. Амен. И тук, които са в църква, от хората, които не са част от църква. Защото да си в църква прави огромна разлика. Защото всеки вярва в Бога, но когато си част от църква, това определя твоя начин на живот. Това носи дефиниция, че ти не си като останалите, но ти си избрал да живееш Христовия живот. Добре, няма повече да говоря за това. Но даването е типична черта и много повече от черта, начин на живот, това е природата на Господа. Ако Бог беше стиснат, ние сега щяхме да горим в Ада най-вероятно. Защото ти не знаеш, утре да няма те бусне някоя кола, дали няма нещо да си загубиш акъла и да караш с 200 и да се буснеш в дирека, или да се напиеш от толкова, че я получиш натравена и да умреш. Просто, просто има толкова хиляди начини да умре човек, както и да, да, да не умре. Но <laughs> Но ако Бог беше стиснат и стипца, им е, е, достатъчно им, че са родили на тази земя. Колкото живеят, толкова. Твото прокопсат да, да получат толкова. Вижте, Бог не беше безразличен. Исус не е безразличен към нас. И когато ти познаеш кой е Исус за тебе, това, тази липса на безразличие те изпълва. Тоест, обратното на безразличие. Теб започва да ти пука, теб започва да те интересува. Когато осъзнаеш, че ти си част от дума на Господа и се свържиш с Него и всички тези неща, които ви ги сподели, ти вече не си безразличен за нуждите на дума, за целите, за призива на дума. И аз вярвам и, и тук имам м- нещо като идейка да направя на една брошурка, просто да споделя от едната страна целите, които вярваме, че Бог ни, Бог ни разкрива и поставя в сърцето, специфични за този дом, които м- вярваме с годините, Бог наистина ни ги е поставил и практичната част, как вярваме, че ще се изпълни. И това е много важно за една църква, за да може да върви в права линия с, заедно с Господа, ръка за ръка в един такт и Вярвам, че нашето даване все повече и повече става даване, което не зависи от това какво имаме, не зависи от това, което виждаме, но даване, което се определя от нашата решеност да служим на Господа, да видим хората да познават Исус все повече и повече, да виждаме църквата да се събира в едно по-хубаво място, да има едни по-хубави уредби и всичко останало, което е необходимо, различни събития и неща. И вярвам, че това все повече и повече ни изпълва защото съм убедена, че никой не е безразличен към бъдещето на този дом. И знаете ли какво, си, какво, какво съм бях замислил един ден? Ако ние си отидем, кой ще остане да бъде църква живот на праведност? Кой ще остане да бъде църква живот на праведност? Нашия живот ще свърши след определени години. Кой ще остане да продължи да бъде тази църква? Ние ще си бъдем част от църквата на небето, ама на земята кой ще бъде? И това е нещо, за което ние трябва да живеем църква. За... Не за нашата църква, разбирате ли го, а просто да предвижим спасителния план на Бога за другите хора. Така че винаги да има лъч, светлина и надежда и хора, които да споделят за добрините на Господа на другите. Амен. И едно изречение понякога е абсолютно достатъчно. Вижте, Исус не си направи много труда да се обяснява кой е. Той просто живееше такъв какъвто си е. И хората го познаха. И ако ние по същия начин живеем, било давайки финанси, участвайки в молитва, ам, ходейки по магазините с някой, когато не ни се ходи, примерно, без значение, вършиш услуга или помагаш на някого и ти идва отвътре, това нещо хората ще могат да познаят Исус в тебе. Защото ти няма нужда понякога толкова много да говориш, колкото бъди просто себе си. Исус чрез тебе просто нека се изявява. И, и това ще бъде цялото нещо в, в много пъти. Ще бъде достатъчно човек да не прави избора, човек да срещне Господа. Амен. И, и даването реално беше това, което ни направи ние да познаваме Исус, ние да свидетелствам, че Бог ни е освободил от температури, а, ни е дал сила да придобиваме финанси, помогнал ни е да си вземем изпитите, вярвам и Боби си го е взела. Взела ли си го е? О, халелуя! Аз познах, аз знаех си, че ще приемат. <laughs> Просто даването дава, има плодове след себе си. Но недаването затваря не само, че нямаш плодове, тя ти затваря вратата за да не можеш да продължиш нататък. Исус даде себе си веднъж и той продължава от поколение в поколение, от век във век да жъне изобилен плод и да прави така, че неговата любов да бъде споделена, а не изолирана поради греха и това е силата на нашето даване. Това е силата на нашето даване, финанси, на, на каквото и ще де. Това е начин на живот, който призовавам ви като ваш пастор наистина да развиваме, да развиваме, да продължаваме да горим за това, да даваме. Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си, нали така? Ако ближния ти носи XL, ти S, не му я давай. Обаче, ако носи същия размер, дай му я. <laughs> Затова финансите са универсално нещо. Няма значение какъв размер носиш, дай му финанси, бузови го. Но искам да ви насърча, нека, нека да не позволяваме обстоятелствата, економичните ситуации, обстоятелства да ни връзват в това да не сме щедри. Вижте, вярата е която определя какво ще направим, дали ще даваме или няма да даваме. И никой не може да каже на вярата, не дей да вярва, защото нищо около тебе не показва, че се случи. Това няма да е вяра. Вярата е тази, която не зависи от видимите неща а зависи от Господа, от това кой е Бог. Когато знаеш, че Бог е добър, че Той няма те остави, че е твоя баща, когато го познаваш като такъв и знаеш, че Той никога няма да те остави, но винаги ще бъде с тебе, о, тогава със сигурност ти ще дадеш с вяра и ти ще пожениш, защото Бог е добър и никога не остава длъжен. Така че ви насърчавам, понувайте си даването за лаптопа, планувайте си даването и молете се Бог дори да ви, да ви даде себе. Вижте на нас как ни даде за Лондон до края на август, не на юли събираме. Малко ще закъснем, а сега нека да го сложим до края на август. Ама, вижте, Бог направи така, че 100 лева вече имаме и още 500 да ни е такова благословение това, без да се напъваме, е година на бащата. Просто от 1 януари се бащи ни дава толкова много голямо благословение. И така, да. А, искам да ви дам едно свидетелство. Аз съм го написала и в Google групата, но това е всъщност друго свидетелство. Нали, участвах на 8 март, за 8 март. Помогнах на офисът на Иван да си направят своята украса, понеже те участваха в... всъщност, ако искате, нека да пуснем даването и аз с това ще свърша. Кошницата ли там? Коша, коша, коша. И а, аз участвах и по-скоро направо им казах какво да направят и те го направиха, цялата окраса и така стана, че всички офиси в а, България на Еван участваха в конкурс за награда. И ние не знаехме каква е наградата, аз реших просто да им помогна на добра воля. И беше наистина жертва, защото ходих при Кирчо на работа и бях толкова уморена, изобщо не ми беше до такива неща, но реших да им помогна въпреки това. И помогнах, направих им украсто и се оказа, че те спечелили първо място. <laughs> И сега ни канят заедно с пастор Тодор на един уикенд в една хижа вила Тева. Тева ли беше? Някаква римска вила. Не, не, не. Вила Тева, римска вила някаква, а, на почивка. До враца се намира. Абсолютно на пълен пансион. Смисъл и храна, и спане. И викам, а, какво по Словения просто. И, да, много хубаво. И знаете ли защо? Защото просто съм решила да направя едно добро дело без да търся печалба. И просто си казвам, ти не знаеш за тъгъла какво добро нещо моето очаква. Пусни си къшея по, по водата и не го мисли. Просто Бог е който наистина ще, ще те снабди с почивка, защото ние тази година няма да почиваме, но Бог направи така, че наистина се погрижва за душата ни, за телата ни и вярвам, че ще имаме хубаво време, ще мога да говоря с хората за Исус, защото те знаят, че съм пастор и са страшно развълнувани от това и любопитни и и ще прекарам време с моите родители също, защото майка ми е координатор в Avon и вярвам, че ще бъде наистина благословено време. И, и това е моето свидетелство, много свежо. <laughs> да, и да ви насърча в тази връзка да вършите добри дела и просто да не позволявате ежедневието и вашите неща да ви заробят само във вашите работи. Просто да се позаинтересувате за човека до вас, измил ли си е чиниите, има ли какво да яде. У нас никога не се измити, така че който иска може да дойде да ги измити ви. <laughs> Добре, бъдете благословени. Ако искате, можем да се изправим, да се помолим за тази седмица. Халелуя! О, Господи, ни ти благодарим, Боже, за Твоето Слово, за това, че можем да сме заедно, Господи, сега издигаме пред Теб всеки, който е болен или настинал, Господи, от църквата ни, от нашите семейства, Боже, молим се Ти да ги изцериш, Господи, да смъмриш цялата треска, Боже, Ти да царуваш на телата им, Господи. Ти си Бог, който напълно възстановява, Ти си Бог, който напълно изцерява и ние Ти благодарим за това и ни Те привесваме в нашите тела, Господи, Ти да царуваш над вируси, над всякакви такива здравословни атаки, всички. Благославяме ангел Господи да преживее пълно чудо и възстановяване в гласните си струни, в гърлото си, Господи.